Duela hogeita ama urte baino gehiago preso direla jakes esnal eta sisto jaranburu, horien egoera azaldu digu urtzie jazkin etxerat elkarteko bozera maileak. Bizi osorako zigorrera kondenatu zauden, baina e, eh, denodakigun bezala horrelako kondena baten aurrean, ba, bueno, bai ama bost, urtetikan aurrera baldintzapeko eskaerak eh, eskatzea daude. E, eh, iruren kasuetan, judizialki eskatzen diren kondizio guzti guztiak betetzen dituzte, baina behin eta berriz atzera egiten den zerbait da. Azkeneko kasuetan gainera epaileek eh, onartu egin dute, ba, mai gaina jarri delako ere bake prozesua bera ere, baina automatikoki e, eh, prokuradorea fiskaltzak e, rekurtsoa jartzen du eta horrek automatikoki blokeatu egiten du e, preso hauen irteera eta lotxagarri iruditze zaigu, ba, bueno, gobernuaren eskuan dagoen pertsona baten bitartez horrelako jarrera bat hartzea. Zabaia arabako espetxean hiru preso dira urte astapenetik, eta hilabete astapenean Igor González euskal preso politikoa hila atseman zuten kartzelan, Iñaki Bilbao goze irrebanda. Presondegietako egoera gogojaren isla direla baiestuatu digu urtzi ejazkinek. Beti esan dugu oso oso oso gogorra dela, aspalditik gabitza salatzen e, egoera psikologiko aldetik e, presoak are eta okerrago daudela, eta argi eta garbi esan barra dago espetxean hiltzen den preso oro estaduaren ardura dela. Ze espetxean dauden bitartean osasuna estaduaren eskuetan dago, ez da presoarena. Presoa galdu duen gauz bakarra da askatasun eskubidea, baina ez osasun eskubidea ez bizitza eskubidea. Eta hori estaduak izan behar du bere baldintza bezala. Orduan, bai Igor Gonzalezen kasuan, duela gutxi ere espetxean, martuteneko espetxean hiltzana, estadua da hilketa horren arduradun bakarra eta gauza hauekin amaitu beharra dago eta dena beraien eskuetan dago horrelako gauzak berriro gertatu ez daitezen. Eskubide ujaketak salatu eta kudeatzen dituzten tresnak diskretuki desagertzen ari direla ere salatu du etxeratek. Hor badira espetxeetan gertatzen diren eskubide urraketen aurrean hainbat elkarte e, horretan lan egiten dutenak, ez? Eta elkarte horiek justoki dira momentu honetan e, ba, diru laguntza gehien e, murrizten ari zaienak edo pertsona batek e, lanpostu utzi eta berria jartzen ez dena. Horrek adirazten diguna da, geroz eta e, aukera gutxigo ditugula senide lagunak kanpotikan espetxe barruan gertatzen den guztia salatu al izateko publikoki elkarte batzuen bitartez. Presoen egoerarekiko kezka agertu du etxeratek, etxean eta bizirik nahi eta behar ditugu aldarrikapena eginez.